บุ๊กทูหกสิบเอ็ดออนทรสลำดับเลขออ d e นสเทลเดือนแรกคือเดือนมกราคม den første måned er januar เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ Den anden måned er februar. เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม Den tredje måned er marts. เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน Den fjerde måned er april. เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม Den femte måned er maj. เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน Den sjette måned er juni. หกเดือนคือครึ่งปี Seks måneder er et halvt år. มกราคม กุมภาพันธ์มีนาคม Januar, februar, marts. เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน april maj juni เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม den syvende måned er juli เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม den ottende måned er august เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน Den niende måned er september เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม Den tiende måned er oktober เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน Den ellevte måned er november เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม Den tolvte måned er december สิบสองเดือนคือหนึ่งปี 12 måneder er et år กรกฎาคมสิงหาคมกันยายน juli august september ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม oktober november december